Dvyliktas skirsnis Jėdu sėdo į karietą ir nuvažiavo į Elizėjaus laukų 30-ąjį numerį. Bošanas norėjo eiti vienas, bet Alberas pasakė, kad jis nenusikals, nors ir pažeis etiketą, nes ta dvikova truputį neįprasta. Alberas Katinės jausmas buvo šventas, tad Bošanui neliko nieko kita, kaip sutikti su jo valia. Jis nusileido Morserui ir neprieštaraudamas nusekė paskui jį. Alberas, kone tekinas, nubėgo prie dorų, jį pasitiko Batistenas. Grafas jau buvo grįžęs, dabar jis maudėsi vonioje ir buvo įsakęs Batistenui nieko nepriimti. O įsimaudęs, paklausė Morseras, pietaus, o po pietų valandą ilsėsis, o paskui važiuos į operą. Jūs gerai žinote, paklausė Alberas. Tikrai, nes grafas liepi, kad lygiai aštuntą karieta būtų prie durų. Gerai, atšovė Alberas, tiek aš ir norėjau sužinoti. Paskui atsisuko į Bošaną. Draugė, jeigu jums reikia kur nors eiti, tai eikite dabar. Jeigu šį vakarą turite paskiręs pasimatymą, tai atidėkite rydienai. Norėčiau, kad važiuotumėte su manim į operą. Jei galėsite, atsiveškite ir Šato Renault. Bošanas atsisveikino su Alberu, prižadėjęs užvažiuoti jau be 15.8. Grįžęs namo, Alberas nusintė tarną įspėti Francą, Debre ir Morelį, kad labai norėtų pasimatyti su jais tą vakarą operoje. Paskui nuėjo aplankyti motinos, kuri po vakarykščių įvykių liepė nieko nepriimti ir užsidarė savo kambaryje. Jis rado ją lovoje, sukreistas skaudaus viešo pažeminimo. Pamačiusi Alberą, Mercedesa, kaip ir reikėjo tikėti, suspaudė sunaus ranką ir graudžiai pravirko. Įsiverkus jai kiek palengvėjo. Alberas pasilenkė prie jos, netardamas nei žodžių. Išbliškęs veidas ir suraukti antakiai liudijo, kad jau širdyje vis stiprėja pasigrėžimas keršyti. Mutute, gal jūs žinote, paklausė Alberas, ar ponas Demorseras turi priešų? Mercedesa krūptelėjo, ji pastebėjo, kad Alberas nepasakė tėvas. Draugė mano, atsakė ji, žmonės užimantys visuomenėje tokią padėtį kaip grafas turi daug slaptų priešų. Atviri priešai, pat supranti, ne patys pavojingiausi. Taip, aš žinau, todėl ir prašau jūs padėti. Mama, jūsų akis išvalgė, nuo jos niekas nepasislėps. Kodėl man tai sakai? Todėl, pavyzdžiui, kad jūs pastebėjote, jog mūsų pokelyje grafas Montekristas nieko nenorėjo valgyti. Visa drebėdama Mercedese pasirimi lovoje ant rankus. Grafas Montekristas, sušuko ji, ką bendra jis turi su tavo klausimu? Juk žinote, motute, kad grafas Montekristas laikosi daugeliu rytų papročių, o rytuose, kas nori išsaugoti keršto teisę, niekada nieko nevalgo ir negeria priešų namuose. Grafas Montekristas mūsų priešas? Tari Mercedesa išbaldama kaip drobiai. Kas tau sakė, kodėl? Tu klėdė, Alberai. Grafas Montekristas mums visą laiką buvo nepaprastai palankus. Grafas Montekristas išgelbėjo tau gyvybę. Ir tu pats jį atvedė į mūsų namus. Maldauju tave, sūnau, varyk tą mintį šalin. Aš tau patariu. Ne, aš tave prašau, išsaugok jau draugystę. Motute, paprieštaravo vaikinas, niūriai žiūrėdamas į ją, jūs kažkodėl gailiteis to žmogaus. Aš sušuko Mercedesą ir parodo taip greit, kai buvo išbalusi, paskui beveik tuoj pat dar labiau išbliško. Taip tarė Alberas. Jūs prašote manęs pasigailėti to žmogaus dėl to, kad mes galime laukti iš jo tik blogą tiesą. Mercedesa krūptelėjo, paskui įsmeigė į Alberą įdėjimų žvilgsnį ir tarį. Labai keistai kalbė ir man rodos kažkodėl esi nusistatęs prieš jį. Ką tau padarė grafas? Prieš tris dienas viešėjai pas jį Normandijoje. Prieš tris dienas aš ir tu pats žiūrėjai į jį kaip į geriausią draugą. Albero lūpose šmeistelėjo ironišką šypseną. Mercedesa ją pastebėjo ir moters bei motinos instinktų suprato viską. Tačiau būdama atsargi ir stipriaus dvasiaus, nuslėpė sutrikimą ir nerimą. Alberas tylėjo. Po valandėlės grafienį vėl prabilo. Tu klausėjai, kaip aš jaučiuosi? Pasakysiu atvirai drauguži, ne kaip, ne kaip. Pabūk su manim, Alberai. Man taip sunku vienai. Motute, tarė jaunuolis, Jūs žinote, kad aš mielai pabūčiau, bet šį vakar turiu jūs palikti dėl vieno svarbaus ir netidėliotino reikalo. Ką padarysi, atsiduso Mercedesa, eik, Alberai, aš visai nenoriu, kad tavo meilė man būtų vergiška. Alberas apsimetė neišgirdęs tų žodžių, atsisveikino su motina ir išėjo. Vos tik vaikinas uždarė duris, Mercedesa liepė pašaukti savo patikimiausią tarną ir įsakė jam sekti Alberą kur tik jis eitų tą vakarą ir tušto jau viską jai pranešti. Puto jį paskambino kambariniai ir nors buvo labai silpna, apsirengė, kad būtų pasiruošusi bet kokiam netikėtumui. Tarnui nesunku buvo atlikti šią užduotį. Alberas grįžo į savo kambarius ir apsitaisė elegantiškai, tačiau kukliai. Po dešimties minučių aštuntą atvyko Bošanas. Jis pasakė, kad buvo susitikęs Šato Reno, kuris žadėjo pasirodyti parteryje, dar prieš pakylant uždangai. Jėdu susėdo į Albero karietą ir šis, nei neketindamas slėpti, kur jie važiuoja, garsiai šūktelėjo į operą. Netverdamas iš nekantrumo, jis įėjo į teatrą dar prieš prasidedant spektakliui. Šato Renu jau sėdėjo savo vietoje. Bošanas buvo jį įspėjęs ir Alberui nereikėjo nieko aiškinti. Visiems suprantamas sūnaus troškimas atkeršyti už tėvą, todėl Šato Renu nebandė jo perkalbėti, tik pareiškė esas jo paslaugoms. Debri dar nebuvo, bet Alberas žinojo, kad jis retai kada praleidžia spektaklius. Kol pakilo uždanga, Alberas klaidžiojo po teatrą. Jis tikėjosi susitikti Montekristą koridoriuje arba ant laiptų. Po skambučio grįžo į savo vietą ir atsisėdo parteryje tarp Šato Reno ir Bošanų. Bet jau akys visą laik buvo įsmeigtos į ložę tarp dviejų kolonų, kuri per visą pirmą veiksmą buvo uždaryta. Pagaliau, kai Alberas nežinia kelintą kartą pasižiūrėjo į laikrodį prasidėjus antram veiksmui, ložiais durys atsidarė, įėjo juodai apsirengęs Montekristas, atsirėmė į barjerą ir apsižvalgė po salę. Paskui jį įėjo Morelis, ieškodamas akimis sesers ir svainių. Pastebėjęs juos vienoje antro aukšto ložyje, linktelėjo jiems galvą. Dairydamasis po salę grafas išvydo išbliškusi veidą – Dengiančios akys tartum stengiasi atkreipti į save jo dėmesį. Suprantama, grafas pažino Alberą, tačiau pamatęs sutrikusi jo veidą, apsimetė jaunuolio nepastebėjęs. Nieko neišduodama savo minčių, jis atsisėdo, išsėjami iš makštų žiūroną ir nukreipė jį į kitą salės pusę. Dėdamasis Alvero visai nepastebys, grafas vis dėlto sekė jį akimis – ir nusileidus uždangai po antrojo veiksmo nuo įdaimaus ir neklystančio jo žvilgsnio neprasprūdo, kad jaunuolis lydimas abiejų draugų išėjo iš parterių. Netrukus jo veidas šmeistelėjo pro gretimus ložės duris. Grafas jauti, kad audra artėja ir išgirdęs brakštelint savo ložės durų rankeną, nors lyg niekur nieko linksmai išnekėjusi su Moreliu, jau žinojo, kas bus ir viskam buvo pasiruošęs. Durys atsidarė. Tik tuomet Montekristas atsigrėžė ir pamatė perbalusi, virpantį Alberą. Už jo stovėjo Bošanas ir Šato Reno. A, štai ir mano raitelis jau čia, sušuko jis maloniu ir mandagiu balsu. Tuo jo sveikinimas skiriasi nuo banalaus aukštuomeniais etiketo. Labas vakaras, ponai de Morserai. Šito taip puikiai mokančių valdyti žmogaus veidas spindėjo meilumu. Tik dabar Morelis atsiminė Vikonto laišką, kuriame šis, nieko neaiškindamas, prašė jį būti vakare operoje ir suprato, kad įvyks kažkas baisaus. Mes atėjome čia neklausytis veidmainingo mandagumo ar tarimo draugiškumo žodžių, tarė Alberas. Mes atėjome reikalauti pasiaiškinimo grafę. Jis košė žodžius pro sukastus dantis, jo balsas drebėjo. Pasiaiškinimo operoje? paklausė grafas ramių balsu ir perverė jį skvarbių žvilgsnių, būdingų labai savimi pasitikinčiam žmogui. Nors aš ir menkai pažįstu paryžiečių papročius, vis dėlto man rodos gerbiamasis, kad čia ne vieta pasiaiškinimams. Jeigu žmogus slepiasi, tarė Alberas, jeigu negalima pas jį patekti, nes jis maudosi vonioje, pietauja arba miega, tada tenka jį kreiptis ten, kur sutinkia. Netaip sunku mane sutikti tarė Montekristas. Ne kažkada vakar, gerbiamasis, jei gerai prisimenu, jūs pas mane svečiavotės. Vakar, ponė, tarė Alberas netekdamas savitvardos, aš buvau pas jūs, nes nežinojau, kas jūs toks. Tuos žodžius jaunasis morseras ištarė garsiai, kad būtų girdėti gretimuose ložėse ir koridoriuje. Išgirdę ginčą, sėdintieji greta atsigrėžė, o einantieji koridoriumi sustojo už Bošano ir Šatoreno. Ką jūs čia paistote, gerbiamasis, pasakė Montekristas ramiai ir šaltai. Matyti jums galvoj susimaišė. Mano galva pakankamai blaivi, kad suprastų jūsų klastą ir priverstų jūs suprasti, jog aš noriu už ją atkeršyti, atsakė įniršęs Alberas. Gerbiamasis, aš jūsų nesuprantu, atkirto Montekristas. Ir manau, kad jūs vis dėlto pernelyg garsiai kalbate. Čia mano ložiai, gerbiamasis. Aš tik vienas čia turiu teisę kelti balsą, išeikite. Ir Montekristas rankai sakmai parodė Alberui duris. Aš jūs patį priversiu išeiti iš čia, atšovė Alberas, mišlungiškai gniaužydamas pirštinę, nuo kurios grafas nenuleido akių. Gerai, ramiai tarė Montekristas. Matau, jūs ieškote priekabių gerbiamasis, bet leiskite duoti jums patarimą ir pasistengkite jį įsidėmėti. Blogas įprotis kelti tokį triukšmą išaukiant į dvikovą. Triukšmą ne visi mėgsta, ponas de Morserai. Ištarus tą pavardę, visi aplinkui sujudo pasigirdo smalsumo kubinas šnapždesys. Nuo vakar dienos morseras buvo visų lūpose. Jaunuolis pirmutinis ir geriau negu bet kas suprato užuominą ir kilstelėjo ranką, norėdamas teikšti pirštinę grafų į veidą. Bet Morelis nutvėrė jį už riešo, o Bošanas su Šatorenu, bijodami, kad ginčas nevirstų niekingų skandalu, sulaikė jį už pečių. Tuo tarpu Montekristas, tebesėdėdamas, ištiesė ranką ir ištraukė iš sugniauštų albero pirštų drėgną, sumaigytą pirštinę. Gerbiamasis, rūšiai tarė jis, aš laikau jūsų pirštinę mestą ir gražinsiu ją jums kartu su kulka. Dabar malonėkite išeiti iš čia, nes pašauksiu savo tarnus ir liepsiu išmesti jūs už durų. Apsvaigęs, paklaikęs, krauju pablūdusiomis akimis Alberas žengė porą žingsnių atgal. Morelis tuo pasinaudojo ir uždarė duris. Montekristas vėl pasiėmė žiūronus ir ėmė dairytis, tarsi nieko nebūtų įvykę. To žmogaus širdis buvo nulieta iš bronzos, o veidas iškaltas iš marmuro. Morelis pasilenkė prie grafų. Ką jūs jam padarėte? tyliai paklausė jis. Aš? Nieko bent jam, atsakė Montekristas. Tačiau ši keista scena įvyko turbūt nebe pagrindu. Grafų demorsero skandalas išmušė nelaimingai jaunuolį iš vėžių. Ar jūs kuo nors prisidėjote prie to skandalo? Haidai pranešė rūmams apie jo tėvo išdavystę. Tiesa, tarė Morelis, girdėjau, kad vergi graikį, kurią mačiau su jumis ložyje, yra Alipašaus duktė. Bet aš tuo netikėjau. Tačiau taip yra. Dievulėlio dabar aš viską suprantu, pasakė Morelis. Toji scena buvo iš anksto paruošta. Kodėl taip manote? Alberas man parašė ateiti šį vakarą į operą. Turbūt norėjau, kad matyčiau, kaip jis jūs įžeis. Labai galimas daiktas, visiškai ramiai atsakė Montegristas. Kaip jūs su juo pasielgsite? Su kuo? Su Alberu. Kaip aš pasielgsiu su Alberu, Maksimilianai, tokiu pat balsu pakartojo Montekristas. Kaip tikra, kad aš jūs matau ir spaudžiu jums ranką, taip pat tikra, kad rytoj prieš dešimtą valandą aš jį nušausiu. Štai kaip aš su juo pasielgsiu. Morelis taip pat paspaudė Montekristui ranką ir krūptelėjo. Ranka buvo šalta ir rami. Ak, grafė, tarė jis, jo tėvas taip jį myli. Nekalbėkite man apie tai, sušuko Montekristas, pirmą kartą įsiduodamas, kad ir jis moka pykti. Ko gero dar sumanysiu nukauti jį ne iš karto. Morelis apstulbęs paleido jo ranką ir tarė, grafė, grafė. Brangus Maksimilianai, pertraukė jį grafas, paklausykite, kaip nuostabiai Diupre dainuoja šią ariją, o Matilda, mano sielos dievaitė. Žinote, aš pirmas Neapolyje įvertinau Diupre ir pirmas jam plojau. Bravo, bravo! Morelis suprato, kad kalba apie dvikovą baigtą ir nutilo. Po valandėliais veiksmas pasibaigė, uždanga nusileido. Į duris kažkas pasibeldė. Prašau, tarė Montekristas, ir jo balse nebuvo justi nei mažiausių susijaudinimų. Įėjo Bošanas. Labas vakaras, ponas Bošanai, pasisveikino Montekristas, tarsi tą vakarą matydamas jį pirmas iki, prašom sėstis. Bošanas nusilenkė, įėjo ir atsisėdo. Grafė, tarė jis Montekristui, kaip jūs tikriausiai pastebėjote, aš ką tik buvau čia kartu su ponu de Morseru. Vadinasi, galima padaryti išvadą, juokdamasis pasakė Montekristas, kad jūs kartu pietavote. Džiaugiuosi, ponas Bošanai, jūs iš tikrųjų buvote santūresnis už jį. Grafe, tarė Bošanas, aš pripažįstu, kad Alberui nedarėjau karščiuotis ir norėčiau savo vardu už tai jūsų atsiprašyti. Dabar, kai atsiprašiau, kartoju savo vardu, Tikiuosi, grafė, kad jūs, būdamas kilnus žmogus, neatsisakysite man paaiškinti, kaip susižinojote su Janinus gyventojais. Paskui aš tarsiu porą žodžių apie jaunąją graikę. Montekristas žvilgsniu jį sustabdė. Štai ir žlugo visos mano viltys, tarė jis juokdamasis. Kaip žlugo, paklausė Bošanas. Labai paprastai. Juk jūs visi skubėjote apdovanoti mane keistuolio reputaciją. Pasak jūsų, aš koks nors Lara ar Manfredas ar Lordas Rutvenas. Paskui, kai šitą jums įgryso, jūs greunate pačių susikurtą tipą ir norite padaryti iš manęs visai banalų žmogų. Reikalaujate, kad būčiau menkas, vulgarus, žodžiu reikalaujate pasiaiškinimų. Ką jūs, ponas Bošanai, be nejuokėtės iš manęs? Vis dėlto išdidžiai paprieštaravo Bošanas būna atveju, kai garbė reikalauja. Ponas Bošanai, pertraukė jį keistuolis grafas. Ko nors reikalauti iš grafo Montekristo gali tik tai grafas Montekristas. Užtat būkite malonus, apie tai daugiau nei žodžių. Aš darau, ką noriu ir patikėkite visuomet padarau puikiai. Pone, atsakė žurnalistas, garbingi žmonės šitaip neatsiperka, garbė reikalauja garantijų. Gerbiamasis, aš pats gyva garantija, šaltai atšovė Montekristas, bet jo akys grėsmingai sužiravo. Mūsų abiejų gyslose teka kraujas ir mudabu traukštame jį pralieti. Štai mūsų tarpusavio garantija. Nuneškite šį atsakymą Vikontui ir pasakykite, kad rytoj, dar neišmušus dešimtos, aš išvysiu jo kraujo spalvą. Mums belieka aptarti dvikovo sąlygas, tarė Bošanas. Gerbiamasis, man jos visai nesvarbu, atsakė Montekristas. Be reikalo dėl tokio mažmožio trukdote man žiūrėti spektaklį. Prancūzijoje kaunamas išpagomis arba pistoletais, kolonijose karabinais, Arabijoje grėbiamasi durklų, Praneškite savo įgaliotojui, kad aš, nors ir įžeistas, bet norėdamas iki galo likti keistuolis, pavedu jam pačiam pasirinkti ginklus ir su viskuo sutinku be jokių ginčių, be prieštaravimų. Su viskuo, girdite, su viskuo, net su dvikova metant burtus. Nors tai visuomet labai kvaila. Tačiau mane svarbu, aš esu tikras, kad nugalėsiu. Tikras, kad nugalėsite? Pakartojo Bošanas sutrikusiomis akimis, žiūrėdamas į grafą. Taip, žinoma, tarė Montekristas guštelėjęs pečiais. Kitaip nesikaučiau su ponu Demorseru. Aš jį nudeisiu, taip reikia ir tai bus. Tik tai šį vakar laiškeliu praneškite man apie pasirinktus ginklus, dvikovos laiką bei vietą. Nemėgstu, kad manęs kas nors lauktų. Pistoletais? 8 valandą ryto Venseno miške. Tari Bošanas, nesusigaudamas ar susidūrė su tuščiu pagirūnu ar su antgamtinė būtybė. Gerai, gerbiamasis, sutiko Montekristas. Dabar, kai viskas sutarta, leiskite man klausyti spektaklių ir patarkite savo draugui Elberui daugiau čia negrįžti. Nepadarus elgesys tik pakenks jam. Tegul važiuoja namo ir eina miegoti. Bošanas išėjo nieko nesusigaudydamas. O dabar, tarė Montekristas Moreliui, aš galiu jumis pasikliauti tiesą? Aišku, atsakė Morelis, aš jūsų žinioje grafė, bet vis dėlto kas? Man labai svarbu sužinoti tikrąją priežastį. Kitaip tariant, jūs atsisakote, o ne. Tikrąją priežastį, Morelį, pakartojo grafas. Tas jaunuolis pats elgėsi aklai ir jaus nežino. Tikrąją priežastį žino tik Dievas ir aš, bet duodu jums garbiais žodį, Maksimilianai, kad Dievas, kuris ją žino, bus mūsų pusėje. To pakanka, grafė, tari Morelis. Kas jūsų antrasis sekundantas? Paryžiuje nepažįstu nieko, kam galėčiau suteikti tą garbę išskyrus jūs Morelį ir jūsų svainį Emanuelį. Kaip manote, ar Emanuelis sutiks padaryti man tokią paslaugą? Atsakau už jį grafę, kaip pats už save. Puiku, man to ir te reikia. Vadinasi, rytoj 7 valandą pas mane. Būsime. Čš, uždanga kyla, klausykime. Aš niekad nepraleidžiu prausis ne vienu akordu iš šito veiksmo. Kokia nuostabi Viliaus Stelio muzika. 16 skyrius Naktis Grafas Montekristas kaip visuomet palaukiai, kol Dupre padainavo savo garsėje ariją paskui mane, o po jos atsistojo ir išėjo iš ložės. Prie durų Morelis atsisveikino su juo, dar sykį prižadėjęs atvykti su Emanueliu rytoj rytą lygiai 7 valandą. Paskui vis taip pat ramiai šipsodamasis grafas sėdo į karietą. Po valandėlės jis buvo namie. Tačiau tik grafo nepažįstantis žmogus nebūtų išgirdęs tvardomų įtužio balse, kai įėjęs jis tarė Ali. Ali, pistoletus su dramblio kaulų rankenomis. Ali atnešė dėžutę ir grafas atidžiai apžiūrėjo ginklus, kaip padarytų kiekvienas, kam reikėtų patikėti savo gyvybę gabalėlių šivinu. Tai buvo ypatingi pistoletai, kuriuos Montekristas buvo pasidirbinęs šaudyti į taikinį kambaryje. Kulkai išstumti užtekdavo pistono – Ir gretimame kambaryje niekas nebūtų nei pagalvojęs, kad grafas, kaip sako šauliai, lavina ranką. Jis jau buvo pasijėmęs ginklą ir akimis ieškojo taikinių skardinėje plokštelėje ant sienos, bet atidarė kabineto durys ir įėjo Batistenas. Šiam dar nespėjus nei prasižiūti, pro atviras duris prietemoje už tarnų nugaros grafas pastebėjo šydų apsigaubusią moterį. Ji pamatė grafo rankoje pistoletą, pamatė ant stalų padėtas dvi špagas ir puolį prie Montekristo. Batistenas klausimai pažvelgė į savo poną. Grafas ją mostelėjo, Batistenas išėjo ir uždarė duris. Kas jūs, ponė? paklausė grafas, moteris užydu. Nepažįstamoji apsidairė, norėdama įsitikinti, ar kambaryje daugiau nieko nėra. Paskui žemai nusilenkė, tarsi ruoždamas atsiklaupti, sudėjo rankas – ir nevilties kupinų balsu tarė. Edmonai, jūs nenužudysite mano sūnaus. Grafas žengė žingsnį atgal, tyliai šūktelėjo ir išmetė pistoletą. Kieno vardą jūs ištarėte, ponė de Morser, paklausė jis. Jūsų, sušuko jie atmesdama nuo veido šydą, jūsų, galbūt aš tik vieną jo dar nepamiršau. Edmonai, jūs kreipėsi ne ponė de Morser, bet Mercedesa. Mercedesa mirė ir aš nieko daugiau nepažįstu šituo vardu, tarė Montekristas. Mercedesa gyva ir viską atsimena, ji vienintelė jūs pažino tik pamačiusi. Dar net nepamačiusi vien iš balsų, Edmonai, iš jūsų balso skambesių. Nuo to laiko jis seka kiekvieną jūsų žingsnį, nenuleidžia nuo jūsų akių, jūsų bijo. Jei nereikėjo spėlioti, kieno rankas smogį grafui de Morserui. Fernanui norite pasakyti, ponė, Su karčia ironija atšovė Montekristas. Jeigu jau ėmėme prisiminti vardus, prisiminkime visus. Fernanų vardą Montekristas ištarė su tokia pagėža, kad Mercedesos kūnų perbėgo šiurpas. Matote, Edmonai, aš neapsirikau ir turiu pagrindo jūs prašyti, pasigailėkite mano sūnaus, sušuko Mercedesą. O kas jums sakė, ponė, kad aš kesinuosi į jį? Niekas dieve mano, bet juk motina regi ir sielos akimis. Aš viską atspėjau. Šį vakar nuvykau paskui jį į operą, pasislėpiau ložėje ir viską mačiau. Tuomet, ponė, jūs matėte ir tai, kad Fernanų sūnus mane viešai įžeidė, siaubingai ramiai paklausė Montekristas. Pasigailėkite. Jūs matėte, kalbėjo toliau grafas, kad jis būtų teiškęs man į veidą pirštinę, jeigu mano draugas, ponas Morelis, nebūtų jo nutvėręs už rankos. Išklausykite mane. Sūnus viską perprato. Jis mano, kad dėl tėvo ištikusios nelaimės kaltas jūs. Pone, reikia skirti, tarė Montekristas. Čia ne nelaimė, čia atpildas. Ne aš smogiau ponui Demorserui, jį baudžia apvaizdą. O kodėl jūs norite būti apvaizdos įrankis, sušuko Mercedesa. Kodėl atsiminate, ką ji pamiršo? Kas jums rūpė, Admonai, Janina ir jos viziris? Ko jums nusidėjo Fernanas Mondegas, išduodamas Ali iš Tebelino? Taip, ponė, atsakė Montekristas. Visa tai tik prancūzų kapitonų ir vasilikės dukters reikalas, jūsų teisybėj, man tai nerūpi. Aš prisiekiau atkeršyti ne prancūzų kapitonui ir ne grafui de Morserui, bet žvėjui Fernanui, katalonės Mercedesus vyrui. Koks baisus kerštas už klaidą, kurią man buvo lemta padaryti sušuko grafienį. Vienintelį kaltininkį aš, Edmonai, ir jeigu reikia kam nors keršyti, tai tik man, nes pristigau jėgų kovoti su vienuma, kai jūsų nebuvo. O kodėl manęs nebuvo, sušuko Montekristas, kodėl jūs likote viena? Todėl, kad jūs buvote suimtas, Edmonai, todėl, kad jūs sėdėjote kalėjime. O kodėl aš buvau suimtas, kodėl sėdėjau kalėjime? To aš nežinau, tarė Mercedesa. Taip, jūs to nežinote, ponė, bent tikiuosi, kad nežinote, Bet aš jums pasakysiu, aš buvau suimtas, sėdėjau kalėjime todėl, kad tos dienos išvakarėse, kai turėjau jūs vesti, rezervų pavienyje žmogus pavardė Danglaras parašė laišką, kurį žvejys Fernanas pats pasisiūlė nunešti į paštą. Ir Montekristas priejas prie stalo, ištraukė vieną stalčių, išėmė iš jo pageltusi popierių, prirašytą parudavusių rašalų ir padėjo prieš Mercedesą. Tai buvo Danglaro laiškas karališkajam prokurorui. Jį grafas Montekristas išsegė iš Edmono Dantestų bilaus tą dieną, kai apsimetęs Thompsono ir Frenčio firmos agentų užmokėjo Boviliui 200 tūkstančių frankų. Mercedesas su siaubu perskaitė. Ištikimas austo ir religijos bičiulis praneša ponui karališkajam prokurorui, kad Edmonas Dantesas, faraono laivo kapitonų padėjėjas, šį rytą atplaukęs iš Smirnus per Neapolį ir Porto Feraje, įteikė Miurato laišką uzurpatoriui ir apsėjėmė nugabenti uzurpatoriaus laišką Paryžiaus Bonapartistų komitetui. Jeigu Dantesas bus suimtas, jo nusikaltimą įrodantis laiškas bus rastas arba pas jį patį, arba pas jo tėvą, arba jo kajutėje faraone. Dieve mano, suvaitojo Mercedesa, braukdamasi nuo kaktos prakaitą. Ir šis laiškas? Pirkau jį už 200 tūkstančių frankų, ponė, tarė Montekristas, ir tai nebrangu, nes šiandien galiu pasiteisinti prieš jūs. Ir dėl šito laiško? Aš buvau suimtas, jūs tai žinote. Bet jūs nežinote, kiek laiko aš kalėjau. Jūs nežinote, kad keturiolika metų kankinausi vos už ketvirčio mylios nuo jūsų. Ifo pilies vienutėje. Jūs nežinote, kad keturiolika ilgų metų kasdien kartojau priesaiką keršyti, kurią daviau pirmąją dieną. O juk aš nežinojau, kad jūs ištekėjote už Fernano, kuris mane įskundė, ir kad mano tėvas mirė, mirė iš bado. Dieve gailestingasis, riktelėjo Mercedesą susverdėjusi. Sužinojau tai išėjęs iš kalėjimo, kuriame praleidau keturiolika metų. Ir štai kodėl gyvaus Mercedesus ir mirusio tėvo vardu prisiekiau atkeršyti Fernanui ir jam keršiui. Jūs tikras, kad jūs įskundė nelaimingasis Fernanas? Prisiekiu savo sielą, ponė, tai padarė jis. Tiesą sakant, tai niekiek nešlykščiau negu prancūzų piliečių parsiduoti anglams, ispanui kovoti prieš ispanus, aly tarnaujančiam karininkui išduoti ir nužudyti aly palyginti su tuo laiškas, kurį jums rodžiau menkniekis. Įsimylėjėlio klasta. Už jie turi atleisti, aš tai pripažįstu ir suprantu, jo žmona tapusi moteris, bet net leistas, kurio žmona ji turėjo tapti. Prancūzai net keršijo išdavikui, ispanai nesušaudė išdaviko. Ali, nužengęs į kapą, paliko nenubaustą išdaviką. Bet aš – Jo išduotas, sutriuškintas, taip pat įstumtas į kapą, aš per dievo malonę išėjęs iš to kapo, jaučiu dievo uždėtą pareigą atkeršyti. Jis mane atsiuntė kerštui ir štai aš čia. Vargšiai moteris užsidengė rankomis veidą ir puolė ant kelių kaip pakirsta. Atleiskite, Edmonai, ėmė maldauti ji, atleiskite dėl manęs. Juk aš jūs dar tebe myliu. Ištekėjusios moters orumas sustabdė be prasiveržiančius mylinčios širdies ir motiniškos meilės jausmus. Jos nulenkta kakta beveik palėtė kilimą. Grafas prišoko ir ją pakėlė. Sėdėdama kreisle, ji pro ašaras žiūrėjo į vyrišką Montekristo veidą, kuriame grėsmingai atsispindėjo kančia ir neapykanta. Nesutriuškinti tos prakeiktos padarmiai, sumurmėjo jis, nepaklausyti dievo, kuris liepia man jį nubausti. Ne, negaliu. Edmonai, nevilties apimta prabilo vargšį motina, dieve mano, aš jūs vadinu Edmonu, kodėl jūs nevadinate manęs Mercedesa? Mercedesa, pakartojo Montekristas. Mercedesa, taip teisybė, man iki šiol saldu tarti šį vardą. Ir šiandien pirmą kartą po daugybės metų jis taip aiškiai skamba mano lūpose. Mercedes, aš kartuoju jūsų vardą su sielvarto atodusiais, su skausmo dėjonėmis, su nevilties šauksmu. Aš tardavau jį stengdamas iš šalčio, susirietęs ant kalėjimo šiaudų, aš tardavau jį kamuojamas kaitraus, raitydamasis ant akmeninių savo vienuteis grindų. Mercedesą aš turiu atkeršyti, nes keturiolika metų kentėjau, keturiolika metų liejau ašaras ir keikiau. Sakau jums, Mercedesą, aš turiu atkeršyti. Ir grafas, bijodamas, kad neatsilaikys prieš maldavimą moters, kurią taip mylėjo, į pagalbą savo neapykantai ėmė šauktis atsiminimus. Tai keršykite, Edmonai, sušuko nelaimingų į motiną, bet keršykite kaltiesiems, keršykite man, keršykite jam, bet ne mano sūnui. Šventajame rašte pasakyta, tėvų kaltys, kris ant jų vaikų iki trečios ar ketvirtos kartos, tarė Montekristas. Jeigu Dievas padiktavo šiuos žodžius savo pranašui, tai kodėl aš turiu būti gailestingesnis už Dievą? Nes Dievo rankose laikas ir amžinybė, o žmogaus galiuje jų nėra. Montekristas suaimanavo, bet ši aimana buvo panaši į reumojimą. Paskui jis suleido abi rankas į savo gražius plaukus. Edmonai, kalbėjo Mercedesa tiesdama į grafą rankas, Edmonai, Nuo tos dienos, kai jūs pažinau, aš lenkiausi prieš jūs, aš gerbiau jūsų atminimą. Edmonai, mano draugė, palikite šviesų tą kilnų ir tyrą paveikslą, be paliovos atsispindinti mano širdies veidrodėje. Edmonai, jeigu jūs žinotumėte, kiek aš meldžiausi už jūs, kol dar tikėjusi, kad jūs gyvas, ir paskui, kai įtikėjau, kad jūs miręs. Taip, miręs. Aš maniau, kad jūsų lavonas palaidotas kokio nors niuraus bokštų požemiuose. Maniau, kad jūsų kūnas įmestas į kokią bedugnę, kur prižiūrėtojai meta mirusius kalinius ir verkiau. Ką daugiau galėjau dėl jūsų padaryti, Edmonai, jeigu nemelstis ir verkti? Paklausykite manęs. Dešimt metų kas nakt sapnuodavau tą patį sapną. Žmonės kalbėjo, kad jūs mėginote pabėgti, kad užimėte kito kalinio vietą, susisupote mirusio įkapėmis ir kad tas gyvas lavonas buvo įmestas į jūrą iš Ifo pilies aukštybių – ir tik jums atsitrenkus į uolas ir surikus, kalėjimo sargai jūsų duopkasiai virtė budeliais, suprato jūsų gudrybę. Edmonai, prisiekiu savo sūnaus galvą, sūnaus, už kurį jūs maldauju, kad dešimt metų kiekvieną naktį sapnuodavau vyrus nuo uolos viršūnys sviedžiančius beforminę aišku ryšulį. Dešimt metų kas nakt girdėdavau širpulingą riksmą, nuo kurio pabusdavau drebėdama ir stingdama. Patikėkite, Edmonai, nors ir labai sunki mano kalti, aš taip pat daug kentėjau. Ar jūs jautėte, kaip jūsų tėvas miršta toli nuo jūsų, sušuko Montekristas, vėl griebdamasis už plaukų. Ar jūs graužė mintis, kad mylima moteris tiesia rankas varžovui, kaip pats dūsti bedugnės gelmėse? Ne, pertraukė Mercedesa, bet matau, kad tas, kurį mylėjau, pasiryžęs tapti mano sūnaus žudiku.